Եթերի անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաժանում կանդրադառնանք Արցախի նկարիչ Սերգեյ Սարոմյանի անհատական ցուցահանդեսին, որը բացվել է Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահում։ Մայրաքաղաքի արվեստասերները հնարավորություն ունեցան օգոստոսի 17-ից 31-ը ցանոթանալու Մոսկվաբնակ մեր հայրենակցի աշխատանքներին, զրուցելու նկարչի հետ եւ կիսելու իրենց տպավորություններն ու կարծիքները։ Ասենք որ Անում Սարումյանի երկրորդ անհատական ցուցահանդեսներ Արցախում ներդրված էր հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին իսկ առաջին ցուցահանդեսն այստեղ կայացել է 2010 թվականին, որը 60-ամյակը բոլորած նկարչի համար ասես մի յուրօրինակ հաշվետվություն էր անցած ճանապարհի իր ձեռքբերումների։ Thank you. Լուսամբեսի բացմանը ներկա էին ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հասցեի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, նկարչի արվեստագից ընկերներն ու մտերիմները, լրագրողներ, գեղեցիկը սիրող ու գնահատող Ստեփանագերցիներ։ Ցուցահանդեսը բացեց քանդակագործ Շուշիի Գյուրջյան Կիրառական արվեստի ինստիտուտի ռեկտոր Յուրի Հովանիսյանը, ով շնորհավորելով նկարչին ցուցահանդեսի բացման առիթով ակին չանդրադարձավ նրա արվեստի առանձնահատկություններին։ Նկարիչների յուր ալուտը մի ուղղությամբ աշխատելու եւ ոչ բոլորը որ կարողանան բոլոր տեսակների մեջ փորձել իրանց։ Մասնագետների շատերը որ իրան ավելի շատ գրաֆիկ են անվանում, քան թե ծանիչ։ Բայց ըստ ինձ ես ասեմ որ հավասար թերապևտները, ուսումները եւ այսօր մենք տեսնենք փոխնարժեք աշխատանքներ 80%-ից 90%-ից նա կանգնած աշխատանքներ ավարտում գույնով օրինվածքով, թեմատիկայով ու նաև աշխատանքի ավարտացությամբ, որտեղ աշխատանքները ունեն մի հետաքրքիր բնույթ։ Պետք է կարողանան աշխատանքը ավարտել։ Նաև այն, որ ստեղծագործել Մոսկվայում, Սարոյանը չի գործել իր հայրիներու նվիրյալ հայեր իր կեցվածքը։ Թեմատիկան հարուստ է մեր պատմության ողբերգական էջերով, մեր հայրենի վնասկարի գերեզմի տեսարաններով, Եթե մենք փորձենք նկարագրել, ասենք, ինչ ոչի, ինչ կարգի նկարիչ է Սարունյանը, ապա հանդերձայով կարող ասել ինքը որի շատ ռեալիստ նկարիչ է, բայց ես ասեի սավալապաշտական նկարչություններով։ Ինքը կարողացել է պահել իրեն հատուկ աստիճանի վրա։ Սարունյանի նկարներին յուրահատուկ է զսպվածությունը Նրա մշակման աստիճանը կողում է իր աստիճանի սահմանական աստիճանի վրա, երբեք չի կարող շփոթել։ Ես ուզեի կանգնել նա գրաֆիկայի վրա։ Գրաֆիկայում այսօր չկա ներկայացնելից հաստատել, որ լինելով գրաֆիկայից դժվար թե զբաղվել հավասարաձևի նաև գրաֆիկայի աշխարհը գրաֆիկանոսի մարդ ու բազմադեմ ոլորտը, որտեղ նյութերի ընդրությունը աշխատա ոչ քարտերից գովականի հարուստ են։ Ինքը այսօր կլասիկայի մեջ օգտագործել են։ Բոլոր ոչերի չի իրան խոսելը ու բոլոր բաներու տեսակների մեջ է կարողացել իր մակարդակը պահել։ Ես մոմաց ասել որ հիմնական մակարդն է, մակարդը ես մոմացած է, մակարդերը խոսում են մակարդերի թեմանիկը Գետնուկի տպագիր աշխատանքների հեղինակը, այդ թվում գրքեր, պլակատներ։ Նկարներին, հատկապես պլակատային ժանրի արված գործերի զգալի մասը վերջի շրջանի գործերով է և առնչվում են սուսահանդեսի գլխավոր ֆաշիզմի մեծ գերեզմա։ Այն զուգորդելով ֆաշիզմի ու նեոնացիզմի հակամարտային գաղափարախոսությանը։ Լակատային ժանրի յուրահատկություններին ու ներկություններին վարպետորեն դիտապետող Միկավիչը կարողացել է սերն ու դիպուկ ներկայացնել ասելիքը։ Շատ հաճախ, եթե կարելի է այսպես ասել, ժլատ միջոցների դիմելով։ Միշտ փոխուսադրանքն այնքան ընդգրկում էր, որ սպասեցնում էր պատկերասրահի երկու հարկը։ Լավրամշակույթի երիտասարդության արձերի նախարար Մարիա Ղաբալյանը ողջունեց եւ բացր գնահատեց Սերգեյ Սարգսյանի իր հայրենիքում անհատական ցուցահանդեսով ներկայանալու նախաձեռնությունը։ Ազատության տոնով առաջ մեր նկարիչները հանդես են գալիս նմանատիպ նախաձեռնություններով եւ կազմակերպում ցուցադրություններ, կարծես թե այս կերպ նաեւ հաշվետու լինելով անկախության ձեռքբերումները որն են եւ հաճելի է որ ոչ միայն Արցախում ապրող նկարիչները, այլև Արցախից դուրս ապրող արցախցի նկարիչները այդ դիտարկումը ունեն եւ ամեն անգամ նույնպես համապատասխանություններով մասնավորի Արուսարունը, որ արդեն երրորդ անգամ է ներկայանում իր հայրենիքում եւ շատ հաճելի է որ ապրելով Մոսկվայում, ստեղծագործելով Մոսկվայում նա շարունակում է հավատարիմ ունենալ իր իրավունքներին, իրավունքներին եւ իր գործերով նաեւ ներկայացնել իր հայրենիքը։ Ջերմացնող գույներն են, տաք գույները եւ կազմած ոչ միայն նկարչի հոգեվիճակի արտացոլումն է, այլև այսօրվա իրականության անկանման արտացոլումն է, ինչը շատ հաճելի է, ողջունելի է։ Մատնակ Սեքելով Սերգեյ Սարոյանի կյանքին ու ստեղծագործականություն որոշակի պատկերացում կկազմենք մեր հայ բնակցի, դեղուն վրցի և անհանգիստ ու բրբտուն խաղվածքի մասին։ Խմբել է 1950 թվականին Արցախի Խաչենկովում։ Միջնակարգ նավակելուց հետո տեղափոխվել է Երևան, որտեղ հաճախել է գեղարվեստի ստուդիա։ 1979-ին ավարտելով Մոսկվայի ազգային արվեստի Երեք տարի անց ընդունվել է Երևանի գեղարվեստական ինստիտուտի արդյունաբերական գրաֆիկայի բաժին։ Աշխատել է Հայաստանի հեղափոխության պետական թանգարանում որպես նկարիչ ձևավորող։ 1980 թվականը շրջադարձային կարելի է համարել նկարչի կյանքում ու արվեստում։ Տեղափոխվելով Մոսկվա, նա մեծ հաջողությունների հասավ Պլակատի ու հասկացային գրաֆիկայի բնակապարներում։ Մոսկվայի եւ Հայաստանի նկարիչների միությունների Մոսկովյան տեստան մոսկվայի նկարիչների միջան գրաֆիկական արվեստի առանձին բաժանում, Մոսկովյան պլակատ ընկերությունների անդամ, 2006-ից արվեստի միջազգային ակադեմիայի անդամ, մասնակցել է բազմաթիվ ցուցահանդեսների համահայկական միջազգային ցուցահանդեսների։ Նրա անհատական եւ համային ցուցահանդեսների աշխարհագրությունն ընդարձակ է Մոսկվա, Գերմանիայի տարբեր քաղաքներ, Կիպրոս, Բելգիա, Իրաք ու Հայաստան։ Ներկայումս դասավանդում որում ներկայացված են Ռուսաստանի ազդեցիկ մարդկանց հասարակական քաղաքական գործիչների տեսակետը։ Նրա աշխատանքները մաս են կազմում պետական տարբեր թանգարանների և մասնավոր հավաքածուների, մասնավորապես Ռուսաստանում, Հայաստանում, Արցախում, ԱՄՆ-ում, Մոնղոլիայում, Շոտլանդիայում, Գորգիայում, Ֆրանսիայում, Կանադայում, Գերմանիայում և Կիպրոսում։ Նկարչի հսկոջելով պատկերասրահում մեզ լսեցին իր աշխատանքների և արվեստի այլ հարցերի շուրջ նախ փորձեցինք բացել, ինչպես է ցենտրում նկարը։ Ինձ մոտ նայվում են թեմաներից, այդ շրջանում կատարվող իրադարձություններից։ Եթե թեմատիկա նկարը իմոտ ասենք ձևավորվում, կա որ ծնվում են մի բան տեսնելով տպավորվում են, դա պիտի կատարվի, թե կենթանի, թե բնություն, թե ասենք քաղաքի ինչ-որ մի հետարքիր մաս, փողոց, գյուղի ինչ-որ մի մաս, բնության հետ կապված թեմաները իմ մոտ քաղաքական բնույթեր են ունենում։ Ասենք մեր մեր Ղարաբաղի Իրանի շատ պաստառներ ունեն, պակատներ հա, ունեն հա։ քաղաքական բնույթ։ դե, Չեստեղ է կա քաղաքական բնույթերով։ Ձեր անհանգստությունը հայրենիքի ապագայի հանդեպ, անհանգիստ օր։ Հա, Ղարաբաղը Որտեւ հենց ես չեմ նկարել, ես գիտեմ, չէ՞ որ Ղարաբաղում անհագիստ վիճակ է։ Այդ բանն է։ Շարի վերջը, այնտեղ կոմպոզիցիոն բան է, սիմվոլիկ։ Ցերուկը բռնցքով հիդրայի խեղտմա մեր հայկական Ղարաբաղի այս կարպետը գույներով բնությունով կերտվածել ու ու այնտեղ աղջիկ կա էլի հերոյա Պահոմիրանից հիդրայի սպանումա ինքը ավելի հերոյ արդեն։ Փրկված է այդ կոմպոզիցիան է։ Դա դա ինչ որտեղ քաղաքականություն։ Բայց մեր ժողովրդին վերաբերող, լրի ոչ թե ընդհանուր։ Ինչ հետաքրքրեց այն, որ դուք հեռավոր Մոսկվայում նայում եմ ձեր նկարներին, միայն Ղարաբաղն է։ Ինչպես է որ դուք ապրելով այդ միջավայրում տարիներ շարունակ, եթե չեմ սխալվում 81-ից եք, չէ՞ դուք Մոսկվայում։ Տարիներ շարունակ ապրելով այնտեղ, ձեր մտապատկերում, ձեր հոգում, ձեր սրտում հենց Ղարաբաղն է, Հայաստանն է եւ դրանք են դառնում ձեր նկարների, ձեր ստեղծագործության թեման։ Ինչ այնտեղ չկա հետաքրքիր թեմաներ, ձեզ չեն ցկում։ Չէ, թեմաներ ինչի՞ չկան։ Մոսկվայում բնակվելով իմ արվեստանոցում աշխատելով ես շատ տարբեր բաներ եմ անում, ասենք абստրակտ աշխատանքներ, սերիաներ ունեմ կատարած։ Իմ մոտ էքսպրեսիան է, էլ հիմնականը հիմքը։ Բայց իմ հիմնական ուղին աշխատանքից։ Մեր հայրենիքն է։ Հաճախակի եք լինում ասա։ Ամեն տարի, ես տես տարի չկա, որ ես բացակայեմ իմ հայրենի գյուղից իմ պապական տնից։ Հարազատներ ունե գյուղում։ Չէ, հարազատ չկա։ Գյուղը ոչ ոք չունի, մի շքեղ տուն, այդ տունը պահպանում եմ, վերանորոգում եմ, նույն ձևով էլ խնամ եմ այգին։ Բայց չէ՞ տունը բնակիչներով է։ Ես չեմ կարող գյուղում նստել։ Ես Մոսկվայում դասավանդում եմ, Մոսկվայում ապրում եմ, բայց ամառվա մի քանի ամիս ես տեղ եմ լինում։ Շատ եմ երազում Ղարաբաղի մնալ մեր Խաչեն գյուղի բնությունը տեսնեմ աշնանը կամ գառնանը ծաղկած ժամանակ այդ ոսկե գույն ժամանակ այդ ժամանակներին համարյա չեն լինում աշխարի բոլոր գույներն ու հա, երանգները հենց խաչեն փոքր ժամանակվանից այդ ամենից հիշում եմ ես գիտեմ չէ դա ինչա մոտ 15 տարի, դա իմ աչքի առաջ ա եղել։ Դրանից հետո կտրվել եմ, միակ ամառև եմ լինում հիմնականը։ Ձմեռնել եմ եղել, բայց շատ հազվագյուտ։ Կարելի ասել, որ հենց բնությունն է ձեզ նկարիչ դարձրել։ Հարգարժան նախագահ Բակո Սահակյանի ինքը տեսնելով այդ ամեն ինչը, այս անմիջապես ասեց. «Երևի այս ժառն է ցես դարձրել նկարիչ»։ Իր այդ ասածը չեմ մոռանում ոչ միական։ Իսկապես նկարչի սուրաճ պիտի ունենալ ժայռի այդ։ Այս փոքր ժամանակ է։ Գծան պատկերների մեջ փոքր ժամանակ 10-11 տարեկանում եմ եղել որ նկատ, հա, նկատել եմ, չէ։ Հա, դրա համար ասում եմ, ուրեմն այդ ժայռն է ցես նկարիչ դարձրել։ Իրոք մեր Ղարաբաղի վար արևը, գեղեցիկ բնությունը, օդը ինձ դարձրել է նկարիչ։ Իմ ուսուցիչը մեր բնությունն է մեր։ Առաջին փորձերը երբ եք կատարել։ Դա եղել է դպրոցում, սովորում էի ցածր դասարաներիմ հայրս նկարչություն էր դասավանդումից։ Գեներով է գալիս։ Իհարկե, չէ, իմ հորեղբայրն է շատ շնորհքով եղել լավ նկարիչ, գիմնազիստ եղել Բաքվում ու շատ լավ նկարել է, բայց ցավոք սրտի ուսանող ժամանակ տրագեդիկ մահանեցե, ասում եմ որ իմ գեները ավելի շատ իմ հորող պրեցակալից, բայց իմ հայրն շատ լավ շնորհքավորեցել, լավ։ Ասիկ կարծես գեղարվեստական կամ խորոշված էր ձեր ճանապարհը, այ պիտի նկարիչ դառնա։ Երևի, երևի, մեր ընտանիքում ես եմ, հա, զավակների մեջ ես եմ։ Ու այդպես սկսեցիք։ Ու բայց ոչ ոչ մի բան զարգացում չի եղել այստեղ։ Գյուղում ի զարգացում։ Չէ, հետագայում դուք սովորեցիք։ Չէ, եստեղ դուրի պարփակված են եղել, անտեղ ամեն ինչ վրձինի մեջ եմ ունեցել, ներքել չեմ ունեցել, տետրների մեջ եմ նկարում տարբեր բաների վրա, տեխնիկական թղթերի վրա էլ նկարում էի, բայց որ հեղափոխեցի Երևան, արդեն իմ աչքերը բացվեց։ Ինչ կա, ինչ կա։ Ստուդիաներ էի գնում, անհատական դասախոսների մոտ պարապել եմ։ Ու հետո Տենց մի քանի անգամ ես փորձել եմ գերստատերական ինստիտուտ ընդունվել, չէի ընդունում, դժվար էր, ես էլ անծանոթ շատ փորձել չունեի, բայց հասցրեցի այդ աշճանին իմ զարգացման ճանապարհը, որ ես պետք է հաղթարեմ ինձ օգնող չկա, բայց ես ինքս պետք է հասնեմ իմ նպատակին։ Ու ընդունվել եմ, ավարտ է։ Ու լավ էլ սովորել եմ հետագա կրթություն ստացել եք թե միայն Երևանի Ես ընթացքում հերրակա Մոսկվայի գեղարվեստի համալսարան ակոչվում ժողովրդական դա եմ ավարտել դարձյալ հա։ նկարչություն։ Այո, գեղարվեստի։ Ու ես հետո որ տեղափոխվել եմ Մոսկվա, արդեն արվեստի աշխարհ եմ ընկել ու սկսել եմ բուրոն աշխատանքներ կատարել։ Նկարչի համար կարևորում է կրթությունը, մասնագիտական։ Անպայման։ Առանց մասնագիտական կրթության նկարիչ նկարիչ չի կարող դառնալ։ Դա զուտ իմ կարծիքն է, որ ես չեմ էլ կասկածում դրա մեջ։ Չունեք մեր պատմության մեջ նկարիչներ, ովքեր ասենք չեն անցել այդպիսի մասնակցություն։ Մեր պատմության մեջ չեմ հիշում, բայց համաշխարհային պատմության մեջ կա Կամիլ Ռուսով, Նիկոլա Պերեսմանը, դրանք չեն սովորել, կրթություն չեն ստացել։ Հայ եւ համաշխարհային գեղանկարչության մեջ ունեք որևէ, չեմ ուզում ասել կուրք, ամենայն դեպս սիրելի ձեզ թոքեհարազատ նկարիչ։ Համաշխարհային։ Հայ եւ համաշխարհային։ Նկարիչների մեջ իհարկե առաջ Երտեն Սարյան, Նինա, շատ մեծ նկարիչ է ինձ համար Գրիգոր Խանջյանը, հրաշալի գրաֆիկը, Ես էլ չէ գրաֆիկ, ես նրա ուժը շատ լավ եմ իմանում։ Կան նկարիչներ ընդհանրապես համաշխարհային արվեստի պատմության մեջ, հիմնականում իհարկե իմպրեսիոնիզմի ներկայացներն են իմ սիրած նկարիչը Պոլգոգինն է։ Ոչ թե Վան Գոգ։ Ոչ թե Վան Գոգ։ Ահա Պոլգոգին, այո։ Մենք միշտ մոռանում ենք նկարիչները շատ եզակ են նշում մեր հանճարին Այվազովսկոն աշխարհում ոչ մի երկրեն, ոչ մի ազգի մեջ այդպիսի հանճարչի ծնվեց ծովանկարիչ։ Դա ուրիշ երևույթ է։ Ռուսներն իրենցն են համարում։ Ռուսները թող իրենց համարեն։ Ես իրատուն Թանգարանը Ֆիադոսյան եղել եմ։ Ես գիտեմ ինքը ով է։ Ես ուսանող էի ժամանակ, այն ժամանակ սովետական միություն էր ու փակ էին պահում դա, որ ինքը հայ էր։ Բայց որ մտնում եք տուն Թանգարան, այնտեղ ամեն ինչ բարձր։ Եվ դա սիրակել է ծովանկարիչների մի մեծ Պարզապես կրթությունը իհարկե ռուսական միջավայրում ա եղել։ Սարյանն էլ է Մոսկվայում ավարտել, Մինասն էլ Լենինգրադը ավարտել։ Հայ նկարիչներից շատ-շատ դեր է։ Հիմնական պրոֆեսիոնալ դպրոցները եղել են Մոսկվա, Պետերբուրգ, հետո Մոսկվա, չէ՞։ Մեր գերաստատերական ինստիտուտը հետո առաջացել։ Բա որտեղ պետք է սովորի հայ մարդը։ Մանավանդ որ խրված են եղել աշխարհում, եք հենց եղերնից հետո հնարպես որ արևմտյան Հայաստանում չկային հայեր հիմնականում Արևելյան Հայաստանը ոչինչ չկար զարգանալու համար, թե ճարտարապետության մեջ, թե Ընտանիների Երևանը Գորգե Մահարին ասում էր Մայրագյուղ։ Այո։ Ասացիք մանկավարժությամբ եք զբաղվում, որտեղ եք դասավանդում։ Ես արդեն մոտ 10 տարի է դասավանդում եմ արվեստի մանկական դպրոցում Ռուբինշտեյնի անունով։ Նիկոլայ Գեորգիեվիչ Ռուբինշտեյնը Մոսկվայի կոնսերվատորիայի հիմնադիր է։ Իմ ստուդիայում տարբեր են։ Հայերեն հիմնականում։ Չէ, բազմազգ երեխաներ են, բոլոր ազգերից համարյա կարելի ասել։ Հայեր կա մի քանի, եղել են, ավարտում են, նորից են գալ, ուրիշներն են գալիս, չէ, ասեք, 5 տարվա դասընթացա։ Թաթարներ են, ռուսներ են, հрьяաներ են, բազմազգ հույներ, ծարբեր։ Տարման նոյի նկարին, չասա ծնվել այդ նկարը, ինչ եք ուզում ասել այդ նկարը։ Այս տարի եմ նկարել նոյը։ Նոյը նկարել եմ այս ցուցահանդեսի համար, որտեղ այս ցուցահանդեսը Ստեփանակերտում վերջանալուց հետո տեղափոխվում է Երևան, Հայաստանի նկարիչների տանը, սեպտեմբերի 15-ին, այս նույն ցուցահանդեսը պետք է բացվի։ Դրա համար ես մի շարք գործեր ստեղծեցի հայկական Բիբլիայի աշխարհի կապված թեմայով։ Դա էլ իմ կոմպոզիցիան է։ Նոյի շատ էր նկարել, շատ նկարիչներ, բայց սա իմն է։ Նոյի հպարտ քայլումը Արարատյան դաշտով, Արարատի ֆոնի վրա ու աղավնին իր օսի նստած, որտեղ իր փրկիչն է եղել, չէ՞, աղավնին։ Իսկ Հիսուսի նկարող նկարիչը հայկական դիմագծեր ունի, հայ է։ Նկարիչը հայ է, կոմպոզիցիան հենց դրա մասին է։ Աբգար թագավորի ժամանակ ինքը հիվանդ է լինում, այդ լինում է մեր թվարկության 28-29 թվականին։ Աբգար թագավորի մասին լսել եմ, որ հravirում հա? է Հայաստան։ Այ դա, հենց այդ կոմպոզիցիան է։ Աբգար թագավորը հravirում է Հիսուսին Հայաստան, Քրիստոսը չի մերժում, բայց ասում է Եթե հավատաս, կբուժվես։ Հա, եթե հավատաս կբուժվես, բայց ես չեմ կարող գալ, որովհետև իմ միսիան էստեղ է, էստեղ է պետք է վերջանա։ Մի որթով եք, ես իրավունք չունեմ, չեմ կարող։ Այդ ժամանակ Աբգարը թույլատվություն վերցնում Քրիստոսից, որ իմ նկարիչին ուղարկեն ձեր պորտրետը նկարի, որ մենք ունենանք։ Քրիստոսը համաձայնում է եւ հայ նկարիչը գալիս է Երուսաղեմ, Քրիստոսը նկարվում է Իսկ հայ նկարիչը Պերգամենտ որ վերցնեցի նկարի, իրան Անանի է եղել։ Հայ նկարիչ։ Նկարչի անունն է հայ։ Այո, Անանի, այո։ Ու սկսում են աշխատել, չի ստացվում իր մոտ։ Քրիստոսն ասում է՝ «Մի չարչարվեք, մեկա չի ստացվել»։ Տվեք ինձ այդ պերգամենտը։ Ես դնեմ դեմքից տպագրվի, դա կլինի ձեր նկարը։ Ու դից էլ կատարվում, հա, տալիս է իրան, տանում է Աֆգանինը տես։ Այդ նկարից Անանին հետո մի հատ портрետ է սարքում։ Առանձին, մեծ։ Ու այդ նկարը գտնվում է Իտալիայի հյուսիսում Գենովա քաղաքը։ Այնտեղ ունենք հայկական եկեղեցի, բայց Իտալիայի հարստությունն է։ Դա է պատմությունը այդ նկարի։ նախադասը։ Հիշեցնենք անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հյուրն էր Մոսկվաբնակ Արցախցի նկարիչ Սերգեյ Սարոյանը, ում հետ դեռ առիթ կունենանք հանդիպելու մեր տեղակայում։ Հաղորդումը պատրաստել է Վարեց Նոյանի